Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji, 9 un 4 minūtes trešdienā 1. decembrī ar TV ēterā priestris Pēteris Skudra. Un laiks šodien katehēzei, tad esam adventa laikā un piedāvāju tad adventa tādās noskaņās, uh, gatavoties Ziemassvētkiem, pārdomājot tos lasījumus, ko mums piedāvā liturģija katru dienu. Šodien tad mēs, tie, kas varbūt jau klausījāties svētās mīsas translāciju astoņos, dzirdējāt, ka lasījām praviešu izseja grāmatas 25. nodaļu, 6. līdz 10. pantu, kurā ir aprakstīts mielasts, Tajā dienā debespulku debes kungs rīkos šajā kalnā visām tautām mielastu ar trakniem ēdieniem, mielastu ar dzidru vīnu, ar vistraknākajiem ēdieniem, ar viscidrāko vīnu. Un uz šī kalna viņš noņems važas, kas saista visas tautas, un pārsegu, kas klājas pāri visām ciltīm. Viņš satrieks nāvi uz visiem laikiem. Tātad tāds, tur vēl turpinās jā, tas eh, lasījums par to, ka cilvēki atzīs, ka lūk, tas ir mūsu Dievs, mēs viņu gaidījām, viņš mūs atpestīs. Jā, tad, tad um, tāds eh, tēlēns apraksts eh, laiku beigām tam, kas norisināsies um, pie nu, šīs te, jā, dieva nākšanas, um, arī ļoti daudzas paralēles varam vilkt ar uh, ar atklāsmes grāmatu, ar šo pēdējo grāmatu eh, svētajos rakstos, kuru lasām, ar kuru noslēdzas svētie raksti, un tur arī tad eh, tas ehm, nu, pasaules gals, tiksim, tas, kas notiek pēc eh, pasaules gala, šī mūžība tiek aprakstīta kā tāds liels svētku mielas, kā tādas kāzu dzīres, kur nekas netrūks, kur valda līksmība, jautrība, uh, uh, ir eh, pārbagātībā ēdieni un, un vīns, kas tātad simbolizē prieku, līksmību, pārticību, to, ka nekā netrūkst un to, ka visiem ir labi, ka nav, uh, nav nekādu, uh, nekādu raižu. Jā, un tad savukārt evaņģēlija fragmentā mēs uh, lasam Mateja evaņģēlī 15. nodaļas 29. līdz 37. pantu, kur Jēzus pastaigājas gar Galilejas ezeru. Atceramies vakar lasījām fragmentu, kur arī Jēzus staigā gar Galilejas ezeru, bet tur viņš aicina šos četrus pirmos mācekļus, Andreju un Pēteri un Jēkabu un Jāni – Mēs eh, vakar svinējām svētā Andreja eh, svētku eh, dienu, tad šodien Jēzus ir atgriezies pie Galilejas ezera, un pie ezera ir kalns, kurā viņš uzkāpj, un pie viņa ved klibus, saklus, kroplus, mēmus, un viņš dziedina šos cilvēkus, un trīs dienas šie cilvēki pavada pie viņa, un viņš saka, man ir žēl šo cilvēku, viņi nekā nav ēduši, trīs dienas, es sūtīšu viņus projām, viņi nu, ceļā pagurs un viņi var arī nu, neizdzīvot. Tad eh, mācekļi eh, ir tie, kuriem Jēzus liek sagādāt tos resursus, kas viņiem ir pieejami, septiņas maizes un dažas ziltiņas, un tad eh, Jēzus sasēdina visus, viņš paņem šīs maizes un zivis, pateicās, lauza, deva saviem mācekļiem, mācekļi ļaudīm, visi ēda un paēda, uh, un no atlikušajām druskām pielasīja pilnus septiņus grozus. Redzam, ka Jēzus, eh, ar Jēzus atnākšanu vai šo Jēzus darbību, kas notiek kalnā, cilvēki tiek paēdināti, tad zināmā mērā jau šeit virs zemes jau piepildās tas, ko pravietis Isais redzēja, kas notiks eh, laiku beigās un par ko pravieto arī atklāsmes grāmata uh, ka tur, kur ir Jēzus, tur jau ir šī Dieva valstība. Jā, tad, tad mēs redzam šos svarīgos tēlus, kalns, jā, maize, kas pietiek visiem, cilvēki, kas ir pēduši, jā, tad varam redzēt paralēles ar šo izsaja grāmatas 25. nodaļu. Tālūk, tad es šodien piedāvāju pārlasīt šos fragmentus un paraudzīties, ko uh, mēs eh, varam eh, no tiem eh, pārdomāt, ko mēs varam paņemt sev tādā adventa kontekstā, kas ir tas, ko šie fragmenti mums māca. Mēs runāsim gan par Euharistiju, gan par žālsirdības darbiem, gan par laiku beigām, jā, tad par Dieva valstību, kas nāks, tad to visu mēs redzam, cik bagāti ir šie raksti. Eh, ceru, klausītāji, arī uz tavu iesaistīšanos, tad eh, droši tu vari dalīties ar to, kas tevi uzrunā šajos rakstos vai kādi jautājumi tev rodās, tad eh, nekautrējies zvanīt uz numuru 67 969 131 vai arī rakstīziņas uz numuru 266 77 272 vai raksti e-pastu uz studija atrml.lv. Er Šeit esmu ēterā, lai parunātu ar tevi, nevis eh, lai lasītu kādu lekciju, bet lai tam būtu tāda eh, divvirziena saruna, tad eh, ļoti, ļoti ceru tieši uz tavu iesaistīšanos, kas tagad klausies. Ja, negaidi, ka kāds cits iesaistīsies, varbūt kādam citam ir labāks kāds jautājums vai komentārs. Tieši tu vari tad padalīties ar to, kas tevi uzrunā vai kāds jautājums tev rodās. Tad vari atšķirt šīs dienas mieram tuvu var arī atvērt mājaslapu mieramtuvu.lv, pārlasīt šīs dienas lasījumus un droši tad dalies šeit ēterā ar to, kas tevi uzrunā. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad 9 un 11 eh, minūtes 1. Eh, decembrī, trešdienā, un ļoti, ļoti interesanti lasījumi eh, šodien mums liturģijā. Tad pirmais lasījums runā par šo pārbagātību, kas nāk no Dieva. Un atkal aicinu pievērst uzmanību šīm vietām svētajos rakstos laikam tēliem, jo tas viss tas, tam visam ir nozīme. Ja, un tad eh, mēs uh, lasam to, ka debespulku kungs rīkos kalnā visām tautām mielastu ar trakniem ēdieniem, mielastu ar dzidru vīnu, ar vistraknākajiem ēdieniem, ar visdzidrāko vīnu. Tātad kalns, ja, mēs redzam to, ka svētajos rakstos kalns vienmēr ir sastapšanās vieta ar Dievu. Un Dievs kalnā uh, tātad savā mājoklī, jā, viņš rīko šo mielastu visām tautām. Arī liels uzsvars uz visām tautām. Nevis izredzētajai tautai, bet visām tautām būs šis mielasts, kurā ir vistreknākie ēdieni un visdzidrākais vīns, tātad vislabākā kvalitāte. Dievs mūs baro ar vislabāko, ko mēs varam vien iedomāties un vēl vēl labāku, nekā mēs varam iedomāties. Tas, protams, ir eh, saistīts ar eh, to, ka šī tauta dzīvo um, nu, tādu ierobežotu resursu eh, vidē, teiksim tāda pilnvērtīga uh, pārtika vai pārticība ir pieejami vien dažiem. Jā, lielākoties tomēr šie cilvēki, uh, viņiem ir ierobežoti resursi, tātad loģiski, ka domājot par to uh, nu, pasaules galu, domājot par, eh, tiksim, mēs te varam runāt, jā, par šo Dieva valstību, par paradīzi, jā, tad, ka loģiski cilvēks tad iedomājās, ka tur būs pārbagātībā tas viss, eh, kas viņam pietrūk šeit virs zemes. Mēs redzam to, ka svētajos rakstos viss caur, eh, maltīte ir ārkārtīgi svarīgs simbols, tēls, svarīga realitāte, sākot jau ar radīšanu, ja, ko Dievs dara radot pasauli. Viņš saka, cilvēkam ēd no visa, ko es esmu radījis, izņemot to vienu augli. Ja, tad, tad Dievs klāja galdu ja, cilvēkiem. Tad, tad, kad mēs arī, piemēram, ceļā uz Emausu lasījām izceļošanas grāmatu un ļoti daudz uh, liela porcija no, šiem, no šīm nodaļām, uh, ir veltītas ne tikai pašiem izceļošanas notikumiem, tam kā izrēlieši iziet no Eģiptes, kā eģiptieši dzenās pakaļ un kā tur jūras ceļās uz pusēm tā tālāk. Liela daļa nodaļu, ko mēs lasījām, bija šī derības slēgšana, ja, kur Mūzus saņem likumu. Bet atceraties, ar ko sākās šī derības slēgšana, ar to, ka Dievs aicināja pie, galda, pie kalna visu tautu, šķīstīties un pēc tam, ko svinēt, jā, tātad upurēt, upurēt uh, dzīvniekus, upurēt uh, šo viņu uh, pārtiku un ēst, ja, tāpēc, ka Dievs slēdz ar tautu derību. Tauta, uh, tad šī derības slēgšana arī notiek caur uh, maltīti. Uh, mēs redzam to, ka Jēzus Jā, arī ir evaņģēlijos aprakstīts bieži tas, ka viņš ietur maltīti, ietur maltīti ar cilvēkiem, sēžās ar viņiem pie viena galda. Tātad tas ir tāds tuvības žests, mēs pie galda sēžamies ar sev tuviem, zināmiem cilvēkiem, tie nav nepazīstami, kādi svešinieki. Tas ir viens, un otrkārt tā, tā maltīte, kas, ap, nu, teiksim, vai dzīres, kas apzīmē uh, šo prieku, kas valdīs Dieva klātbūtnē debesu valstībā. Arī atceramies, ka Jēzus pirmais brīnums ir kāzās kānā, kur tieši viņš pārvērš šo vīnu, ūdeni par vīnu, ja, tā tad ir vislabākais vīns, kādu tie cilvēki ir dzēruši, ja, ka tā tad jau piepildās šis, šis pravietojums. Tā tad tāda pārbagātība, ar kuru Dievs mūs vēlas apveltīt. Uh, Jēzus gadījumā mēs redzam to, ka šī, šīs laiku beigas vai šī Dieva valstība, par kuru mēs lasām izsaja grāmatā, ka tā jau ir mūsu vidū. Mēs esam arī uzsākot adventu runājuši par to un arī, arī pirms tam, piemēram, pāvesta Franciska vēstījums 36. pasaules jauniešu dienai – kuru svinējām Kristus karaļa svētkos, arī pavesta norāda uz to, ka e, Jēzu e, mēs sastopam viņa baznīcā, viņa kopienā, un e, arī tā, tā, tā, tā ir tā Dieva valstība, tur, kur ir Dievs, tur ir viņa valstība, tur ir visa viņa, visi viņa pavadoņi. Ja, un tātad, kad mēs piedalāmies svētajā misē, kad mēs tiekamies lūkšanu grupā, uh, kad uh, mēs sanākam kā draudze, cilvēki kopā, tad arī mēs jau piedzīvojam šo Dieva valstību, kurā ir vieta visām tautām. Ar visām tautām ir domāti visi cilvēki. Tie, kas mums patīk, kas mums nepatīk, tātad tie visi ir aicināti uh, baznīcā. Un baznīca jau ir tā, kurā, uh, kura ļauj piedzīvot to Dieva valstību jau šeit virs zemes. Nepilnībā, Tas arī man patika tāds eh, salīdzinājums, ko pirms eh, diviem gadiem mums šeit eh, sacīja priestris no Dānijas, kas bija atbraucis, lai lasītu lekciju par jauniešiem. Viņš ir rakstījis doktora darbu tādā teoloģiskā skatījumā – tāds, tādu, par tādu teoloģisku skatījumu uz jauniešiem. Varbūt atceraties kāds, eh, kas klausījāties, ja nevarat arhīvā eh, pameklēt priestara katehēzi pirms diviem gadiem septembrī. Kāds septembra vidus tas bija, kad eh, viņš pie mums viesojās. Kristians, Kristians Novals bija šis priesteris, un viņš sacīja, ka jaunieši ir zināmā mērā kā tāds simbols baznīcē. Jaunietis jau ir uh, nu, gatavs, var teikt, cilvēks, ar eh, savu cieņu, eh, ar kaut ko tādu, ko viņš jau var nest eh, sabiedrībai, sniegt savu šo ārtavu. Ja viņš nav tikai tāds, kurš kaut ko saņem, bet viņš arī var būt tāds, kurš var iesaistīties, kaut ko dot, tad, tad jau mēs viņu uzlūkojam kā tādu nu, pilnvērtīgu sabiedrības līdzpilsoni, ja nav ka kaut kas viņam tur pietrūkt. Uh, bet tāpat laikā jaunietī vēl ir potenciāls attīstīties un pilnveidoties. Līdzīgi tad viņš saka, tas arī ir ar baznīcu, ja, ka baznīca jau mums ļauj baudīt Dieva valstību šeit virs zemes, bet ne pilnībā. Protams, ka ir vēl lietas, kur mums augt līdz, līdz šai pilnībai, protams, kas notiks eh, tad, kad mēs eh, visi eh, stāsimies Dieva troņa priekšā. Bet tātad mums ir uh, arī uh, kristiešiem svarīgi, manuprāt, svarīgi to paturēt prātā, ka uh, mēs, mēs bieži vien skatāmies uz nākotni, nu jā, nu tur jau tikai jau debesīs būs labi un tad jau, nu, bet um, uz tas, uz ko Jēzus mūs aicina, uz ko svētie raksti mūs aicina, ka mēs jau tagad šeit virs zemes daram visu iespējamo, lai Dieva valstību darītu klātesošu mūsu vidū. Un tas vispirms notiek caur baznīcu, caur mani un tevi klausītāji. Ja mēs esam baznīca, kas dara klātesošu Dieva valstību šeit virs zemes. Arī Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļā mēs lasām, mēs lasām to, ka Jēzus saka, ka būs tātad cilvēki, kas saka, lūk, te jau ir uh, uh, dieva valstība, vai tur ir dieva valstība, tur trīs nāks, tur laiku beigas, un arī pa laikam mēs uh, dzirdam tādus pravietojumus, kas mūs satrauc, un ir cilvēki, kas tiešām to uztver nopietni, ka lūk, uh, Tagad, starp citu, nesen, man liekas, tas bija kaut kāds 25. oktobris, ka kāds bija paredzējis, ka tagad tur visi vakcinētie vai nevakcinēties, jo tagad vairs neatceros kuri, bet nu, tad tie tagad piedzīvos pasaules galu. Uh, Jā, un tad ik pa laikam mums parādās šādi, eh, šādi pravietojumi, kā kas nāktu tur no kādas atklāsmes, eh, bet Jēzus saka, neticiet šiem cilvēkiem, jo jū, Dieva valstība jau ir jūsu vidū. Jā, tur, kur ir Kristus, tur ir viņa valstība. Un tad, kad tu pieņem svēto komuniju svētajā misē, tu pieņem Jēzu un tur ir jau Dieva valstība klātesoša. Tad, kad tu satiecies lūkšanu grupā Ja, kur Jēzus saka, kur divi vai trīs pulcējas manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Ja, un tad, ja tu satiecies vai kaut vai ar savu ģimeni, lai kopā lūgtos pirms vakariņām galda lūkšanu, Jēzus ir jūsu vidū, un tur jau ir tā Dieva valstība klātesoša. Jā, ne pilnībā, bet tomēr viņa jau ir. Un to mums ir tad uh, svarīgi, uh, svarīgi paturēt prātā. Tad arī šis, uh, šis pravietojums runā par to, ka uz šī kalna būs noņemtas važas, kas saista visas tautas un pārsegu, kas klājas pāri visām ciltīm. Tad uh, visticamāk, ka tas jau būtu tāds arī uh, atgādinājums par to, ka Dievs uh, iznīcinās nāvi, ja, ka šis pārseks, kas ir pār visām ciltīm, varētu būt tas uh, zemes slānis, ko virs mums uzber, tad, kad mēs nomirstam un viņš noņems šo pārsegu, un mēs arī redzam, ka diezgan daudz pravietiskajā literatūrā runā par šo nāves iznīcināšanu, arī tāda, tāda cilvēka apziņa par to, ka, mm, par to, ka mēs, jā, ka nāve nav dabīgs mūsu stāvoklis, un mēs saprotam to, ka mēs esam radīti dzīvībai, uh, Eh, nevis nāvei. Ja? Un tad eh, mēs redzam, ka šī nāve ir, un viņa šķir mūsu miesu no mūsu dvēseles, bet tad arī mēs redzam to, ka mūsos šis dzīvības kaut kāds instinkts, eh, princips, ko Dievs mūsos ir ielicis, saprot to, ka nāve nevar būt nu, tāds, tas stāvoklis, ar kuru beidzās mūsu dzīvība. Ja, un tad Jēzus ar savu augšām celšanos arī tad tiešām uh, satriec nāvi uz visiem laikiem, kā te arī rakstīts, viņš satrieks nāvi uz visiem laikiem, kungs noslaucīs asaras no ikviena vaiga, un visā zemē viņš noņems negodu savai tautē, jo kungs tā ir teicis. Jā, tad uh, piedzīvosim, uh, piedzīvosim šo laiku, kad uh, nāvei nebūs varas pār mums, un jā, tad sacīs to, ka lūk, tas ir mūsu Dievs, mēs viņu gaidījām, ka viņš mūs atpestīs, uh, Tas ir kungs, uz viņu mēs paļāvāmies, līksmosim un priecāsimies par viņa pestīšanu, jo kunga roka būs ar šo kalnu. Tas arī ir piepildījies, ka lūk ir mūsu dievs, mēs viņu gaidījām un mēs esam viņu sagaidījuši, mēs gaidām viņu atkal, ja, un tad uh, kunga roka būs pār šo kalnu, un tagad šis kalns ir baznīca. Ja, kunga roka ir ar baznīcu, kuru vada uh, Kristus vietnieks šeit virs zemes, Pētera pēctecis, pāvests, uh, Šodien tas ir pāvis Francisks un Elles vārti to neuzvarēs. Jā, atkal redzam piepildījumu Jēzus vārdos šim pravietojumam, kunga roka būs ar šo kalnu. Jā, un tad uh, Jēzus pēc tam saka Pēterim uz, uz tevis, uz šīs klinces celšu savu baznīcu un Elles vārti to neuzvarēs. Un tad mums kā baznīca ir svarīgi, ka mēs tiešām arī tad rūpējamies par šo laiku piepildījumu, par to, ka cilvēki – Visi cilvēki ir aicināti Dieva tautā, šajā kalnā, baznīcā, un visiem Dievs grib remdēt viņu skumjas, grib noslaucīt ikvienu asaru no viņa vaiga, ikvienam cilvēkam Dievs grib dot pārbagātībā šo maizi un labāko vīnu, kas, protams, ir atsauci uz Euharistiju, uz Jēzus miesu un asinīm, kuru mēs saņemam e, svētajā komunijā. Tad eh, tagad mēs gaidām šo laiku piepildīšanos, un tā jau piepildās baznīcā, tad nākamā dziesma Wait for you, gaidam tevi. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,29 minūtes pirmdienā, piedodiet, <laughs> trešdienā, 1. decembrī ir 1. decembris, trešdiena, un šodien mēs katehēzē runājam par šīs dienas lasījumiem, ieskatījāmies pirmajā lasījumā, kas ir no praviešu izseja grāmatas 25. nodaļas, laiks pāriet uz Mateja evaņģēlija 15. nodaļu, kuru lasam šodien liturģijā, un arī tad iesāksim to ar Aleksandru jautājumu. Aleksandra, tad dodu tev vārdu. Jā, slavēties Kristus. Mūžīgi slavēts. Klausoties braucot pa ceļam šo šīs dienas evaņģēliju no svētās misas, man radās jautājums, ko simbolizē šie septiņi grozi. Jo, ja mēs lasām citā evaņģēlīja rakstā, kur ir arī tiek pabaroti cilvēki, tur ir tiek pielasīti 12 grozi. Mhm. To es, cik es zinu, pēc Bībeles eksigēzēm, 12 grozi simbolizē tā kā 12 izvēļu ciltis. Mhm. Es nemāku. Reiz. Jā, jā, jā. Ko simbolizē tieši šie septiņi grozi? Jā, ar... Uh, tāpēc šāds skaitlis. <laughs> Jā, jā. Svētajos rakstos. Paldies, paldies tev, Aleksandra, par šo jautājumu. Septiņi ir tāds uh, arī viens no pilnības skaitļiem, tāpēc kā līdzīgi kā 12. Uh, ambi divi ir uh, tā kā arī 3 un 4. Viens ir 3 un 4 summa, otrs ir 3 un 4 reizinājums. Tad ambi, ambi skaitļi simbolizē pilnību, jā, kaut ko tādu pabeigtu, jā, kā piemēram septiņas dienas ir eh, pabeigtība, tad astotā diena jau būtu kaut kas jauns eh, vai tāda kā, kā mūžības simbols. Eh, šeit atceramies arī to, ka Galileja ir tāda Izrēlas teritorija vai vieta Izrēlas teritorijā, kurā dzīvo daudz pagānu, un te arī, piemēram, tajā komentārā, ko es skatījos, to sasaist ar apustuņu darbu grāmatas 13. Eh, nodaļas 19. pantu, kur, eh, kur eh, tad šeit tiek Pāvils atskatās uz Izraēla tautas vēsturi, tad 19. pantā viņš saka, izdeldējis septiņas tautas Kanānas zemē, un viņiem zemi devis īpašumā, tad tā varētu būt atsauc arī uz šīm septiņām Kanāna uh, Eh, tautām. Eh, mēs redzam, ka arī apustuļu darbos tas eh, septiņi tieši attiecībā uz kalpošanu ir ļoti svarīgs. Piemēram, tad, kad tiek izvēlētas tie diekoni, ja, tad viņi izvēlas septiņus šos helēniešu kalpotājus, lai kalpotu cilvēkiem pie galda. Ja, tad, uh, Mm, jo apustuļi redz, ka viņi nevar paspēt gan sludināšanu, gan šo žalsirdības darbus, tad tiek izvēlēti septiņi vīri tieši. Un tas atkal ir tieši saistīts ar pagānu ienākšanu baznīcā, ja, ka helēnieši, tātad grieķi ir tie, kas sūdzās, ka hei, mūs apdala ar mums nepaspēja tikt galā, mums nu, nepaspēja parūpēties par mūsu um, tiem nabagiem, ja, tad uh, šie arī tāds nu, norāda uz to, ka tātad pilnības skaitlis, bet arī tāda pirmatnējā kalpošana baznīcā, jo atceramies arī to, ka Matejs raksta evaņģēlī, kad jau pastāv pirmbaznīca, jā, tad viņš iespējams arī ieliek šos skaitļus. Protams, ka tie, tie notikumi atšķirā, atšķirās arī tas cilvēku skaits, jo ja mēs te tagad paņemtu paralēlās rakstu vietas, tad tajā pašā Mateja evaņģēlijā 14. nodaļā, ja nemaldos, mēs varam lasīt par citu pabarošanas tādu notikumu, tas būtu no, ha, tagad nesaprotu pats savu rokrakstu, jā, jā, 14. nodaļa, Tad pēc Jāņa Kristītāja nāves Jēzus dodās uz kādu tuksnešainu vietu, un ļaudis tu izdzirduši gāja no pilsētā viņam pakaļ. Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežēlojās par tiem, viņš dziedināja viņu neveselos. Bet, kad vakars metās, viņa mācekļi piegāja pie viņu sacīja, šī vieta ir tūksnesis un laiks jau vēlas, atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai, bet Jēzus tiem saka, tiem nav jāiet prom, dodiet jūs tiem ēst. Un tad atkal Jēzus um, pavēla uh, nosēsties cilvēkiem zālē, ņem piecas maizes un divas zivis, paceļ acis uz debesīm, pateicās pārlauz un deva tās mācekļiem mācekļu ļaudīm, visi ēda un paēda un salasīja notlikušajām druskām pilnus 12 grozus. Jā, te ir tad tie uh, Aleksandra pieminētie 12 grozi, no kuriem paēda 5 tūkstoši, neskaitot sievas un bērnu. Savukārt tad šodien mēs lasam 15. nodaļu, kurā ir eh, minēti 4000 un eh, septiņas maizes, un pēc tam tiek pielasīti septiņi tūkstoši. Eh, piedodiet, septiņi grozi ar palikušajām druskām. Tad, jā, mēs, es teiktu, ka tie ir uh, Uh, ir komentāri, kas saka, ka tas ir viens un tas pats notikums aprakstīts, uh, kur vienkārši atšķirās šie skaiti, un eh, ir uh, jā, arī caur šiem skaitļiem tad izteikta šī dažādā, dažādais vēstījums. 12 tik tiešām varētu apzīmēt to dieva izredzēto tautu, 12 ciltis, kas šodien akal ir baznīca, uh, savukārt tas septiņi varētu apzīmēt tās pagānu tautas, kurām visām ir vieta baznīcā, pie šīm 12 Izraela ciltīm. Tas varētu būt tas skaidrojums, ko es piedāvātu, ko es esmu sapratis, lasot komentārus. Un uh, es domāju, ka tas ir tāds arī, tad mēs, mums nevajag, nu jā, nu ok, pagāniem ir vieta baznīcā, lai nāk, ja? bet uh, ka baznīca ir tā, kas tiešām iet pie visiem cilvēkiem. Un šodien, kas ir tie mūsu šodienas visas tautas, visi cilvēki? Um, Mēs te varam domāt gan par politiskajiem spēkiem, pie kuriem mums ir jāiet, pie um, cilvēkiem ar jebkādu filozofisko mm, pārliecību. Mēs ejam pie viņiem, nesam Kristu, ja? mēs sakam, arī tev ir vieta baznīcā, pie jebkādas seksuālās orientācijas cilvēkiem, mēs sakam, arī tev ir vieta baznīcā. Ja? Tad mēs ejam pie tiem, kas ir šķīrušies un atkal precējušies un atkal šķīrušies un atkal precējušies, un sakam arī viņiem, ka arī jums ir vieta baznīcā, ja? jo ar ko tad saistījās pagānu tautas vecajā derībā, piemēram, kas bija jāizdzen no apsolītās zemes, tieši ar, ar visiem tiem grēkiem, ko šīs pagānu tautas dara, ar elgdievību, ar izvirtību un tā tālāk, bet tad, nu, jā, atgriežoties no šiem grēkiem, tos nožēlojot, mēs varam, mums ir katram vieta, vieta pie Dieva. Tā kā ceru, ceru Aleksandri, ka esmu atbildējis uz tavu jautājumu. Mums arī šeit aizkadrā zvanīja kāda cita mūsu klausītāja, kas arī tad atsaucās uz radīšanas stāstu, uz to, ka Dievs mums ir devis visu uzturam, Um, bet tur ir arī tad tārzā bija šī čūska, kas kārdināja, un tad kā atpazīt uh, šo čūsku, kas mūs kārdina, varbūt ēst to, kas mums nav vajadzīgs, tad um, vienmēr jau pēc augļiem mēs atpazīsim. Un uh, pēc uh, miera vai nemiera, ko mūsu sirdī rada kaut kādas vēlmes. Ja, ja manā sirdī ir nemiers, uh, tad ir vērts e, paprasīt, varbūt, protams, šo nemieru seju ļaunais gars, un īstenībā tā ir laba lieta, kas man ir jāizvēlās, bet te ir tad svarīga šī, e, nu, izšķiršana, jā, tāda e, izvērte Dieva gaismā, te arī var ļoti palīdzēt svētā Ignācija vingrinājumi, kurš māca, kā izvērtēt, kā izšķirt kuras iedvesmas man nāk no Dieva, kuras iedvesmas man nāk no manis paša, kuras iedvesmas manī iedveš eh, ļaunais gars, jā, bet tas tad ir tāds darbs ar lūkšanu, darbs ar savu garīgo vadītāju un tādu ļoti uzmanīgu klausīšanos eh, svētā gara iedvesmās, vai tas, kas manā sirdī nāk, vai tas sakrīt ar to, ko māca svētie raksti, vai tas sakrīt ar to, ko māca baznīca. Ja? Baznīca arī ir šis dzīvais Dieva vārds, uh, baznīcas autoritātes, baznīcas dokumenti, ja, kas man palīdz izvērtēt, izšķirties dažādos jautājumos, kaut kādos morāles, ticības jautājumos, un, protams, arī paša, paša sirdsapziņa. Tad paldies arī Lilijai, kas mums raksta, paldies, ka atgādināt plašāk palūkoties uz Dieva gādību savā pārbagātībā, kā man saņemt, kā man vēl vairāk piedzīvot, ejot cauri ikdienai un arī kā spēt celt paklupušo, ka tiešām mēs saņemam no Dieva pārbagātībā un mēs tad esam aicināti arī uh, dalīties ar to tālāk ar citiem. Uh, kāds cits no jums raksta, uh, nāk pārdomas tieši par kalnu, biju studējusi ikonogrāfiju un ikonās kalns nozīmē garīgo pasauli. Uh, Dievs aicina visas tautas, ikvienu uz šo garīgo dimensiju, savu valstību. Savukārt mielasts atgādina līdzību par pazudušo dēlu, kur tēvs arī rīko mielastu. Jā, paldies par šo jā, līdzību, jā, ka tiešām tēvs priecājās par pazudušo dēlu, kurš jā, ir izšķērdējis tēva mantojumu, kurš jā, ir apkaunojis tēva vārdu, dzimtas vārdu, citās zemēs, bet tēvs priecājās, ka var saņemt savu dēlu atpakaļ. Un Tāpat arī tad mums ir jāpriecājās par katru, kas ienāk baznīcā un eh, par to, ka viņš ir izvēlās tad palikt baznīcā. Jā, varbūt kāds akal arī krīt un akal ceļās, bet tad mēs varam priecāties gan paši par sevi, ka mēs ceļamies un ejam tālāk un atgriežamies tēva mājās, kas ir baznīca, starp citu, un eh, par ikvienu, kas mums ir līdzās. Jā, Tad, vai tas būtu publisks grēcinieks vai, vai kāds, ko mēs nezinām, kā, kādām viņš cīņām iet cauri vai viņa, mēs priecājamies par ikvienu šo cilvēku. Un, jā, kāds jautā par to Kristus otro atnākšanu, kad viņš parādīsies visā godībā, mēs nezinām, Mēs nezinām, kad Jēzus nāks visā godībā, mēs zinām tikai to, ka mums tam ir jābūt gataviem. Tas var notikt kaut vai šodien. Un tāpēc mēs esam aicināti dzīvot un darīt jau šo Dievu valstību klātesošu šodien, šeit un tagad mūsu vidū, lai mēs vienmēr būtu gatavi. Ja, tas ir arī tas adventa aicinājums, ar kuru mēs iesākām šo adventa laiku, svētdien, ja, esiet nomodā un lūdzieties. Eh, un tu vienmēr te tevi neuztrauks, vai tas būs rīt, vai parīt, vai pēc gada, vai pēc 2000 gadiem, jo tu būsi tam gatavs, un tev nebūs jāzina to stundu un brīdi, jo tad, kad tas notiks, tad tu teiksi, es esmu gatavs tevi sastapt, man ir prieks tevi satikt. Ja, un, un tad uh, Dievs mūs, Dieva šī otrreize atnākšana mūs nepārsteigs, ka, hei, klausies, pagaidi, man te vēl jāsakārto istaba, ja ir man, es viņu visu laiku uzturu tīru un kārtīgu, un uh, esmu gatavs tevi ielūgt. Lūdzu, sēdies pie galda un ieturēsim maltīti. Jā, tad, uh, tas, uh, tas ir tas svarīgākais. Attiecībā uz evaņģēliju, tad, uh, jā, mēs redzam, ka Matejs uh, pieraksta iespējams vienu un to pašu notikumu gan 14. gan 15. nodaļā, uh, mēs redzam to, ka pie Jēzus tiek vēsti Ehm, klībi, akli, kropli, mēmi, viņš tos dziedina un ļaudis brīnās un slavē, arī tad tie komentāri runā par to, ka visticamāk, ka šeit tad runa ir par eh, pagānu barošanu, pagānu dziedināšanu, Tātad cilvēki, kuri nav jūdi, cilvēki, kuri nepazīst svētos rakstus, cilvēki, kuri um, jā, vienkārši saskata Jēzu uh, nu, šo mesiju, mēs arī redzam to, ka Jēzus bieži vien slavē to, ka tieši šie cilvēki no malas, outsideri, ir tie, kas atpazīst viņu labāk nekā paši jūdi, kas it kā, kuriem ir doti svētie raksti, tradīcija un tā tālāk. Um, es um, tad arī piedāvāju paraudzīties uz to, uz, uz mums, uz šodien, uz baznīcas pārstāvjiem, uh, Ja, vai mēs arī spējam vienmēr saskatīt to Jēzus klātbūtni un varbūt, ka tie cilvēki, kurus mēs uzskatām par outsideriem, un ka viņiem nav vietas baznīcā, ja, tur, tur uh, mēs varam padomāt par visiem tiem, kuriem mēs uzskatām, ka nav vietas baznīcā kaut kādu uh, politisku uzskatu dēļ vai kaut kādas uh, morālas rīcības dēļ vai, vai orientācijas dēļ, Jā, tad varbūt tad eh, šie ir tie cilvēki, kas mums var labāk pat parādīt eh, Jēzu un, un kas parāda lielāku ticību viņam nekā eh, mēs paši, kas jau esam tajā visā iekšā. Tātad Jēzus dziedina visus šos cilvēkus, mēs varam arī līdzīgu fragmentu atrast Marka evaņģēlija 7. nodaļā, kur arī ir aprakstīta aprakstīti šie notikumi. Marka 7. nodaļa, sākot ar Trīsdesmit pirmo pāntu, nē, tas ir tātad kurlmēmā dziedināšana. Um, ja te ir, tā, tā, tā ir paralēlā tā vieta par, par dziedināšanām, bet uh, Marka 8. laikam nodaļa bija, kur uh, Jēzus, jā, 8. nodaļa ir uh, tā, kur uh, Jēzus šos cilvēkus vēlas pabarot, un uh, te arī ir tātad septiņas maizes, nekas nav minēts par zivīm, ir septiņas maizes, <clears throat> neliels uh, daudzums zivtiņu, uh, Jēzus pateicību sacījis, pavēlēja tās slikt priekšā cilvēki ēda un paēda un pielas ir atlikušajām druskām septiņus grozus un bija kādi četri tūkstoši. Jā, tad redzam, ka šeit arī atšķirās skaits gan tiem groziem, gan maizēm, gan uh, pūlim, kas sēd, um, bet uh, mēs varam salīdzināt, tad, kas ir tās lietas, kas atšķirās, kas ir kopīgas. Um, evaņģēlijos tā ir. Pat arī uh, Eh, es domāju, ka arī mēs šodien, ja piedzīvotu vienu un to pašu notikumu, mums tās liecības atšķirtos eh, par to, ko, ko mēs redzējām, ko piedzīvojām, cik tur bija, bet, nu, plus mīnus, jā, tur tūkstoti šajā gadījumā, kad ir vairāki tūkstoši, es domāju, tas neko, neko nemaina, un <clears throat> savukārt tad uz šo skaitu ar groziem, kas tiek pielasīti, jebkurā gadījumā tie simbolizē pārpilnību, ka piepilnās atkal tas, ko pravietis izsais ir rakstījis, ka jau tagad – Jēzus klātbūtnē mums viss tiek dots pārpilnībā. Vienalga, vai tiek pielasīti septiņi grozi vai 12, tas norāda uz pilnību. Jā, ka Dievs eh, ņem no mums to, kas mums ir, mēs ar to dalamies, un tas pietiek visiem, un vēl pāri paliek. Un tāpēc arī šīs eh, gadījums mums liek domāt par divām lietām. Pirmkārt, par Euharistiju – par svēto komuniju, ko mēs pieņemam. Jāņa evaņģēlijas sastā nodaļa īpaši par to runā, ka tad, kad Jēzus ir pabarojis šo pūli, viņš runā par to, ka viņš ir maize, kas mums ir jāēd. Ja iedomājieties, ka jums kāds draugs tagad teikt, klausies, ēd manu miesu, ja, ēd mani. Mēs padomāt, ka viņš ir, nu, stulps, jā, traks, bet tieši tas, ko Jēzus arī dara, viņš saka, ēdiet mani, ja jūs ēdīsiet, jums būs dzīvība, un jūs dzersiet man sasinis, jūs mūžam dzīvosiet, un cilvēki bija šokā. Ja jūdi pat dzīvniekiem noticina asinis, jo viņi tic, ka tu caur asinīm uzņem dzīvību, tad kā tu vari iest vēl cilvēku asinis? Tas viņiem bija pretīgi, ja, bet tas ir tas, ko Jēzus saka, es jums dodu sevi par eh, maizi, par dzīvību, un viņš piepilda eh, tad eh, šo izsaja pravietojumu. Un šeit, teiksim, gan Mateja 14. gan Mateja 15. nodaļa, Marka 7. un 8. nodaļa, Jāņa 6. nodaļa. Tad eh, drīzāk Jēzus caur šo notikumu, viņš var teikt stāsta līdzību, ja, ka lūk, es jūs tagad baroju ar maizi, tur dodu arī vīnu kāzās, ja, bet es došu jums pats sevi, tas ir simbols tam, ko es darīšu vēlāk katrā svētajā misē. Uh, Ja, tad eh, mēs, eh, un, un pie šīs eh, maizes ir aicināti visi, ja, ka Jēzu ir saņemt aicināti visi cilvēki. Protams, ka mēs pie komunijas neejam, ja mēs esam grēkojuši, mēs ejam vispirms uz grēksūdzi, bet mēs esam aicināti, aicināt tik vienu cilvēku kā baznīca. Un tāpat arī tad otrs tāds aspekts ir žalsirdības darbi – viennozīmīgi mēs redzam to, ka cik dod daudz dalīšanās. Apustuļi arī viņi saka, klau, nu kā, kā mēs varam pabarot visu šo pūli? Mums ir tikai septiņas maizes, jā. Jēzus drīzāk jautā, cik jums ir maizes, septiņas un dažas zivis. Ja, tad, tad viņi izpēta tomēr situāciju, un tas arī ir tāds aicinājums mums labi. Tu redzi visas tās vajadzības pasaulē, tu redzi pasaulē netaisnību un tā tālāk. Kādi ir tavi resursi? Jā. Man ir tāds talants, bet tas, tas nevar palīdzēt visiem šiem cilvēkiem. Ok, man ir tik un tik daudz laika, bet arī tas nevar palīdzēt visiem cilvēkiem. Labi, man ir tik un tik, eh, teiksim, resursi, ar kuriem es varu dalīties, finanses vai kādi īpašumi. Ok, eh, tad visu šo nes Dievam Ja, un saka, lūk, te ir mani resursi, tas nevar palīdzēt visiem cilvēkiem, bet tas ir tas, kas man ir. Un tad Jēzus tev to, to atpakaļ, un kad tu sāc ar to dalīties, tu redzi, ka pietiek gan tev, gan tiem cilvēkiem apkārt un vēl pāri paliek. Arī man kāds draugs, viņš gan nav kristietis, bet redzot savā pilsētā, nu to, ka ir daudzi, nu vai ne daudz, bet pietiekams skaits bērnu, kuri nevar uh, Eh, nu, kuri nāk no nelabvēlīgas vides, un viņiem nav iespēja trenēties eh, nekādā sporta veidā. Tad viņš ar draugiem izveidoja fondu, lai nodrošinātu, ka vienu gadu daži bērni viņa pilsētā varētu trenēties, viņiem būtu apmaksāti treniņi visa gada garumā, būtu nopirkts viss nepieciešamais ekipējums. Um, Un arī liekas, ka nu, nekas jau daudz, un viņš vispār tur domāja, vai izdosies savākt vai neizdosies savākt. Tur bija nepieciešami īstenībā daži simti eiro, lai palīdzētu tur dažiem bērniem visa gada garumā trenēties, nopirkt nepieciešamās apavus un treniņtērpus un bumbas un tā. Tad šobrīd jau šis projekts viņam iet trešo gadu, un, un tagad jau tas sāk attīstīties arī citās pilsētās, ja, jo cilvēki tad dalās, viņi to nodod tālāk, cilvēki redz, ka tas saisniedz mērķi, un tagad jau tas ir pāraudzis uz to, ka viņi arī nodrošina mentoringu šiem bērniem, ir brīvprātīgie, kas tiekās ar šiem jauniešiem, palīdz skolā, palīdz uh, ikdienas dzīves izvēlēs. Ja, tad viņš sāk ar šo mazumiņu, man ir organizatora spējas, ok, pamēģinam kaut ko. Un tāpat arī, arī liels prieks par visiem tiem, kuri ziedojiet Radio Marija, jūs arī esat tāds piemērs, ka jūs arī pienesat Jēzum tās dažas maizes, dažas zivtiņas, kas jums ir, sakat, man lūk ir iespēja piezvanīt vienreiz uz šo ziedojumu tāluņu numuru, vai man ir iespēja noziedot šos dažus eiro. Mēs redzam, ka jau tūdaļ jau sešus gadus Radio Marija pastāvēs, mēs svinēsim <laughs> sešus gadus 8. decembrī, un liels, liels paldies jums visiem, kas dalaties ar to, kas jums ir. Ja, un arī tad uh, svarīgs šis vārds, ko Jēzus uh, saka, viņš pateicās un deva atpakaļ un eh, grieķu valodā šis pateicās ir euharistesas. Ja, un tas ir tā, kā atsauc uz euharistiju, ka tā tad arī svētā mise, kā pateicība, mēs varam pienest Dievam pateicību par to, kas mums ir, tad, kad ir upurdāvnu sagatavošana, mēs varam pārdomāt, kas ir tas, ko es varu upurēt Dievam, un tad viņš mums to dod atpakaļ, un mēs varam ar to visu dalīties un paši kļūt tad par uh, maizi citiem. Uh, Jā, Andris aicina atsūtīt viņam divas uh, programmiņas, uh, to mēs varam arī tik uh, tiešām izdarīt. Un tā, kas mums te vēl raksta, Jēzus mies ir vislabākā barība, kas barod veseli un miesu. Ko darīt, ja bīskaps atteicās ar to barot, aizbildnoties, ka steidzīt, ka steidzoties. Um, Jā, es pieļauju, ka <laughs> tas eh, varētu būt kāds pārpratums. Katrā ziņā arī, arī šobrīd, ja mēs, piemēram, nevaram apmeklēt eh, svēto misi, mēs varam doties uz baznīcu, mēs varam individuāli sarunāt ar priesteri, gan grēksūdzi, gan arī tad saņemt svēto komuniju. Tā kā tie, kas vēlaties saņemt sakramentus, noteikti izmantojiet šo iespēju. Euharistija tik tiešām ir mums tāds garīgs stiprinājums mūsu dvēselēm, un iesaku tad adventa laiku tiešām arī izmantot tam, ka mēs ejam uz grēksūdzi un saņemam svēto komuniju, un tad arī paši kļūstam par Kristus nesējiem tālāk pārējai pasaulē, līdzīgi kā apustuļi. Ja? Arī viņi saņem no Jēzus atpakaļ to, ko viņi Jēzum ir devuši, un iet pie cilvēkiem, un pabaro visus šos cilvēkus. Tā kā, lai mums visiem izdodās, tad es ceru, ka šīs dienas eh, komentāri uh,